Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الآية صدق الله العظيم Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Khususipun panjenenganipun Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Klaten utawi ingkang mewakili panjenenganipun Simbah Kiai Haji Ahmad Jablawi panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nasrum Minallah Sohong mboten kesupen dumateng panjenenganipun Bapak-bapak Mustika Kecamatan Tulung wabil khusus panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Tulung Alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal Silaturrahim, wonten ing majlis zikir lan shalawat Mugi-mugi wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan izin sahridhonipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah lan pinaringan husnul khotimah amin ya rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah wonten ing dalu menika kula kedawuhan saking panjenenganipun pun Bapak Haji Rahmat selaku sahibul hajat sahibul hajat kula pun dawuh supados matur wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih dawuh menika badhe kula istaaken namung mbok menawi wonten kekirangan kekhilafanipun saestu kula nyuwun agunging pangapunten hadirin wal hadirat rahimakumullah wonten ing dalu menika panjenenganipun Bapak Haji Rahmat sak keluarga, sak putra, sak wayah badhe ningalaken bektosipun dhateng para leluhuripun. Badhe ningalaken anggenipun bektos dhateng tiyang sepuh kalihipun. Inggih menika kanthi ngrawuhaken kula lan panjenengan sedaya. Dipun ajak sareng-sareng mahos Al-Quranul Karim, mahos zikir, mahos tahmid, mahos salawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika namung gadai maksud panjenenganipun badhe ningalaken birrul walidenipun. Inggih amargi para rawuh sedaya ingkang naminipun birrul walidain bektos dateng tiang sepuh kalih menika setunggalipun kewajibanipun kula lan panjenengan sedaya pilih kedua orang tua adalah orang yang paling berjasa wonten ing salebetipun kita gesang menika menawi kita etang orang yang paling berjasa menika sak boten ipun wonten piantun tiga. Nomor tunggal piantun-piantun ingkang sampun ngelahiraken kula lan dengan sedaya. Inggih menikah romo ibu kita. Nomor kali kalihipun orang-orang yang pernah mengajarkan kita alif bak Orang yang pernah mengajarkan kita dua kali dua empat, empat kali empat ada enam belas dan seterusnya. Soho ingkang nomor tiga, Igeh menikah piantun-piantun ingkang bantu dumateng kulolan panjenas doyo urusan kadunian. Sehingga urusan kadunian kulolan panjenengan sedoyo menikah dados lancar boten wonten alangan setunggal punopo. Inggih menikau milai Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur ngantos dumugi presiden. Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Kulalan panjenengan sedaya dipun dawi dening Allah supados bales jasa-jasa mereka. Menawi beliau-beliau ini sudah meninggal, pun bales boten wonten sanes kejawi namung kades cara dalu ngeten menika. Lan alhamdulillah bertepatan dalu menika setunggalipun wekdal ingkang tepat sangat panjenenganipun Bapak Haji Rahmat sak keluarga ningalaken bektosipun dumateng tiyang sepuh kalih saat menika bangsa Indonesia ugi nembe ningalaken betosipun dumateng para pahlawan-pahlawan bangsa. Inggih menika hari pahlawan. Kala wau sami tokoh-tokoh kula lan panjenengan sedaya sami ziarah kubur wonten ing taman-taman pahlawan. Rumiyin sampun nate kula aturaken kula menika pikantuk SMS saking para pahlawan Pangeran Diponegoro nggih SMS teng kula SMS pun menapa Mulai 1945 tekan 2000 akeh wong-wong sing padha ndongakke aku Okeh wong-wong sing padha ziarah nyang aku. Ning kok mulai tahun 2000 kok do ora tau iki ngopo, Dul? Kok kerep dhisik do kerep ziarah nyang kuburanku. Do tabur bunga. Do ndongake aku. Saiki kok ora tau ki ene ngopo? Kula jawab SMS pun Raito Akhiripun SMS pun jawab melih pahlawan-pahlawan menika sing ra ngetuke sapa dul Kula jawab etan kula Tenang ora dul tenang saestu mboten pareng kandhane dosa ziarah kubur kandhane ra itu kandhane dosa malah kandhane musyrik ya wis dul tak metu delok tak klintenge wong yo dados para rawuh engkang naminipun bektos dateng para leluhur bekti nyang wong-wong yang sudah berjasa niku kedahipun kados ngeten menika kita nglempak para putra wayang nglempak para murid-murid nglempak para santri-santri nglempak para warga nglempak hormat datang tiang sepuh kalihipun hormat dateng para alim ulama ipun ingkang sampun sedo lan hormat dongaaken dumateng para pahlawan-pahlawan bangsa sebab tiga-tiganipun menika boten wonten tandinganipun tanpa kedua orang tua kula lan panjenengan sedaya boten dados ngeten iki tanpa ulama tanpa kiai tanpa pengasuh-pengasuh pesantren kulolan lan panjenengan sedaya boten saged maos Al-Qur'an. Tanpa ulama sholat kita boten sah. Tanpa ulama haji kita boten sah. Tanpa ulama kita nggak kenal alif bakta. Tanpa pahlawan Indonesia belum merdeka para rawus. Pramilo, menggahipun piantun-piantun ingkang sok dereng paham kondone tahlilan dosa pitung dina dosa petang puluh dina dosa niki mbok ngang eling larang wae gelem kalau wau wakil bupati paring dawuh sing rawuh sekitar lima ribu menawi kula nggih sekitar 100.000 sak lemute. Laron-laron mawon purun sholawat, laron-laron mawon purun dikir. Kok ana wong sing durung gelem? Kuwi apa ajine iki sak ngisore laron? Dados niki alhamdulillah laron teko niku alhamdulillah. Insya Allah kanti laron teko orang ngantuk. ngeplak ngeplaki pipine dhewe-dhewe terus niki men. Ya di Pulau lan panjenengan sedaya monggola, lah ningalaken kita betos dateng tiang tiga niki. Jasa-jasa kedua orang tua. Kita bektosi kang saestu menawi bapak ibu tesis sugeng tesih kula lan panjenengan sedaya tesih ngalami sugengipun Bapak Ibu karangipun bektes nggih ampun ngantos damel gelanipun tiyang sepuh kalih wala taqul lahum ufin yeah. namung menawi sampun sedo caranipun bekti niku pripun niki teng hadis dipun ngendikaaken yen kowe kabeh ki mau kepengin bekti nyang wong tuamu loro wong tuamu loro ki mau wis sedo bicarane tempuan telu lakukan tiga hal nomor satu sodakoh diniati kagem wong tuamu sing wis sedo nomor kalihipun kowe ndongakno jalukno pangapura nomor telu klumpukno kenalan-kenalane kumpulno sedulur sedulure kumpulno kanca kancane lah tiga niki saged dipun wujudaken menawi wonten majelis dikir tahlil Sebabnya, dikir tahlil menika mboten saged lepas saking tiga niki nglumpukke kanca nglumpukke sedulur nglumpukke tangga teng mriku dipun suwun kanthi lillahi taala nyuwunaken pangapunten dumateng para almarhum sasampunipun mekaten wonten sedekahipun ngono kok darani bidnah dadak pitung dina dadak petang puluh dina dadak nyatus kuwi apa ora tiru-tiru wong Hindu kula jawab wong Hindu ki NU NO. kok NO lah Wisnu Wisnu ni kurang Wis NO tu apa do nyek nyek anu ayo mau nyek nyek anu wong sok kadang kalau mereka ngoten niku kuwi amale wong Hindu ngamali wong Hindu niku mung hanya ngapusi tok tiang-tiang sing ngeten kula lan panjenengan sedaya monggo tetep zikir tahlil pitung dino petang puluh dino nyatus nyewu khol teruskan Buatan sah pekawet, kok dadak pitong puluh dino pitong dino petang puluh dino Hayan gendino kesel. Tapi salah adol perapatan tenan. Eh niki monggo lah angka-angka itu dalam Al-Qur'anul Karim angka keramat antara antarane telung dino pitong dino petang puluh dino satus, sewu. Niku angka-angka keramat dalam Al-Qur'anul Karim ya Lah menika caranipun bektos. betos. menawi ingkang ni niku para alim ulama kula lan panjenengan sedaya inggih monggo. Kita bektosi kados kala wau dalam rangka khotaman Al-Qur'an dan haul. Kiai Mbah Kiai Ahmad Ngadirojo mangke solawatan dalam rangka khol sinten malih dalam khol itu tidak ada lain hanya ingin membalas budi jasa-jasa pun para alim ulama yang yang telah menyebarkan agama Islam sehingga Pulau kulolan panjenengan sedoyo kenal kalian Islam, kenal kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulolan panjenengan sedoyo salat salatipun sah. semantan nuki nilai-nilai kepahlawanan Pulau kulolan panjenengan sedoyo dipun tingkatakan setiap 10 November Kulolan panjenengan sedaya dipun instruksikan oleh pemerintah untuk menghargai nilai-nilai pahlawan yang telah ditinggalkan. Wes rasah ora sah napa rekoso-rekoso ziarah. Pahlawan-pahlawan ziarahno. Nyang kono wacakno surat Yasin. Nyang kono wacakno donga, wacakno istighfar, wacakno sholawat, wacakno Quran biqadril imkan sak mampumu. Niku pahlawan seneng banget. Sebab laqad gharasu hatta akalna. Mereka telah menanam, kita yang memetik buah itu. Para pahlawan-pahlawan menika ngesokke getiye, nyawa dikekke, bondo dikekke demi kemerdekaan Indonesia. Awake dhewe orang alami peperangan, orang alami menapa rekoso ning pahlawan boten kita penak-penak ngerti-ngerti Indonesia wis lahir awake dhewe dijali donor darah wemoh padahal pahlawan niku getih disokke demi Indonesia yo niki yen nganti diterus-teruske ziarah kubur para pahlawan moh niku yen pahlawan ngamuk lho mengke yang ngam, pahlawan ngamuk ni kuau, wapen ni kuau, metu melintengi. Nah, sing di pelintengi kuau, wong wong sing iyik ni kuau. Ya, terus menawi Indonesia ni ku kepingin, kepingin yang mentas yang kau permasalahan, hargailah para pahlawan-pahlawan bangsa. Disik ngelarang tahlil, ngelarang ziarah kubur para pahlawan. saiki mu lagi metu ora kena ngerek gendera ak kentile tambah niku niku pahlawan keloro-loro dhisik yang namanya merah putih dibawa oleh para pahlawan piye supaya berkibar terus Ya niki para rawuh sedaya niki nyuwun pangapunten pramila monggo para pahlawan-pahlawan kita regani kita hargai nyuwun pangapunten sok kadang kala jaman sakniki kantor-kantor utawi sekolahan-sekolahan napa melih griya kula lan panjenengan sedaya sampun boten wonten gambar pahlawan pahlawan dipo negara nyang omah-omah wis ra ono alim ulama gambare para kiai-kiai wis ra ono wali songo wis ra ono rumiyin sampun nate kula aturaken monggo teng dalem-dalem kula lan panjenengan sedaya dibuat dialog interaktif ingkang positif caranipun gambar kita menika gambar dalem kula lan panjenengan sedaya dipun templeki pahlawan-pahlawan bangsa dipun templeki wali songo dipun templeki gambar-gambaripun para alim ulama ingkang sampun sedo biar anak-anak kula lan panjenengan itu tanya kepada kita kuwi gambare sapa Pak Oh kuwi gambare wali songo le wali songo ki sapa Pak wali songo ki mau ulama songo senyang jowo Jawa nyebar Islam yang tanah Jawa ki mau kanthi ikhlas sing para pahala para wali songo Sabang sampai Merauke iso kenal karo Islam. Sakniki wali songo dilecehkan, katanya hanya sebuah cerita fiktif buatan para alim ulama. Wi ora ana kabar wi ora ana wali songo ki ora ana. Dene nak jenenge cangkem posilit kuwi. Kenalkan wali songo pada alim ulama. Namanya sudah harum. Ya saiki yang di Pak Wali Songo wesejo Namanya harum diabadikan untuk Kodam Diponegoro untuk universitas kok Dipon Wali Songo kok Diponegoro untuk IAIN Sunan Kalijogo untuk IAIN Sunan Ngampel. Oh iya pak, ya ya kowe kenal lo kenal lo karo wong songo iki. Tanpa iki kowe kopet. Oh, lha kuwi pak, jajare kuwi sapa pak? Kuwi Diponegoro. Ora bain-bain Diponegoro iki. Tanpa iki Indonesia durung merdeka lho. Aku nempel ke iki ora cepete-cepete. Supaya nek kowe kenal karo Pangeran Diponegoro, kuwi sapa, Pak? Kuwi pahlawan bangsa. Lah kok numpak jaran, dhisik ngono sogun. Umpamane wis ana sogun numpak sogun. Lah kok kerise kok ditong-tongke, Pak? Iya, kerise Diponegoro ditongke, lamba kopet Melayu. Beda keris mulih. kili lemas hmm, ya pak saya ingin munyang di wes segala widing ku namanya harum banget bapak gambar-gambar sing tak tempel kenyang ngomah iki ana hitungane hmm nggih pak lha kuwi pak jajare kuwi sapa kuwi Raden Ajeng kuwi sapa Pak? Oh, kuwi tanpa kuwi wanita Indonesia ora ana sing dadi camat. Sebab Raden Ajeng Kartini ana camat wedok. Sebab Raden Ajeng Kartini ana dokter wedok. Sebab Raden Ajeng Kartini akeh wanita-wanita utama di Indonesia. Tanpa kuwi Indonesia wanitane dijajah. Saiki munyang di Pak, wes sedo, kirimono Fatihah. Oh nggih Pak, lah kuwi jejere Raden Ajeng Kartini niku sinten Pak? Wong wedok kok jengking ra tangan. Kuwi fotone mbokmu mulai. Ini sok kadang kalau kita malah justru nempelke barang-barang gambar-gambar sing boten genah-genah. Sehingga apa? Cinta kita pada para alim ulama, cinta kita kepada orang kedua orang tua, fotone bapak simbok monggo dipuntempelaken, dikenang. Begitu melebet wajah kedua orang tua yang kita lihat. Begitu kita masuk rumah, wajah para alim ulama yang kita lihat. Begitu kita masuk ke rumah, wajah yang kita lihat adalah para pahlawan-pahlawan bangsa. Sehingga manah kula lan panjenengan sedaya badhe ketingal takzim, badhe seneng mulyake. Loh niki lho para rawuh sedaya, zaman sakniki hal-hal yang semacam ini sudah tidak ada dalam hati. Malah sok kadang kala dipun habiskan dimusnahkan paham-paham yang semacam ini. Dengan tampilnya majlis zikir dan tahlil kula lan panjenengan sedaya mangke badhe dipun tuntun dening para habaib dipun dening para alim ulama dipuntuntun tuntun dening para kiai sehingga kula lan panjenengan sedaya bisa menghargai para alim ulama bisa menghargai kedua orang tua bisa menghargai para pahlawan-pahlawan bangsa sehingga kula lan panjenengan sedaya mangke pinaringan pepadang saking Allah Subhanahu wa taala ala bidzikrillah tatma'innul qulub dengan zikir hati kita akan menjadi tenang dengan zikir kita kulolan panjenengan sedaya badhe pinaringan putuh saking Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kulolan panjenengan sedaya dipun paringi kegiatan lahir lan batin sehingga kulolan panjenengan sedaya dados piantun-piantun ingkang minas sholihin cekap semeten kirang langkungipun nyuwun pangapunten والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته